wa ta'ala maghfira na msamaha wa maghfirati min rabbikum mumwombe Allah subhanahu wa ta'ala maghfira wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard yoyote ambaye kwamba atamwomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira ya kisawasawa basi ataandaliwa kule kwa Allah subhanahu wa ta'ala pepo ambayo pepo hiyo ukubwa wake ama upana wake ni sawa na mbingu na ardhi uiddat lilmuttaqin wameandaliwa wale ambao kwamba wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah anaendelea kutueleza walioandaliwa hiyo janna ni wagani ni wale ambao kwamba wanatoa senti zao wanatoa waliotujaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala fi sarra pindi wanapokuwa katika wakati wa raha yani wako nazo Allah amewaneemesha wadharra vile vile wanatoa pale ambapo kwamba wanakuwa katika hali ya dhiki walkadhimin alghayb wenye wameandaliwa janna kama hiyo ni wale wenye kuficha hasira zao wanapokuwa na hasira ya hali ya juu huwa wanazuia hasira hizo wala afina anin nas na wale ambao kwamba wanawasamehea watu wallahu yuhibbul muhsinin na Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda watu wazuri na miongoni mwa sifa nzuri miongoni mwa tabia nzuri ni kusifika na sifa hizi ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza ndani ya Qur'an kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha na malipo ya uovu ni uovu mfano wake faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah ama yeyote ambaye kwamba atakosewa kisha akasamehea yeye wa aslaha na akasuluhisha faajruhu ala Allah basi ujira wake ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala innahu la yuhibbu dhalimin Allah subhanahu wa ta'ala yeye hakika bila shaka hapendi wenye kudhulumu aya hii inatufunza kitu kwamba mtu akikutendea maovu unaweza kumlipishia uovu walakin bora ni yule ambaye kwamba anasamehea na anasuluhisha basi Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kudhulumu vile vile miongoni mwa sifa ya rasul alayhi salatu wasalam ilikuwa ni kuwa mlaini kwa wenzake alikuwa ana sifa ya ulaini zaidi alikuwa yeye si mkali alikuwa yeye sio naam mwenye moyo mgumu ndio Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalb لانفضوا من حولك فاعف anhum واستغفر lahum وشاورهم في الأمر anasema Allah subhanahu wa ta'ala lau ama kwa kupitia rahma za Allah subhanahu wa ta'ala yani kwa kupitia rahma ambayo kwamba imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala linta lahum ndio umekuwa laini kwa hao watu wako yani kwa masahaba kwa kupitia rahma za Allah ndio rasul alayhi salatu wasalam akawa ni mwenye kuwa na moyo laini walau kunta fadhlan ghalidha alqalb kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema lau ewe mtume Muhammad ungelikuwepo ni mkali ungelikuwepo na moyo mgumu lamfadhu min hawlik wote hao wangekutoroka wote hao wangekutoroka kwa hiyo miongoni mwa sifa nzuri ya kujisifu nayo ama kuwa na tabia nzuri ni kuwa laini kwa wale ambao kwamba wamekuzunguka kisha miongoni mwa tabia nzuri ni kuamrisha wenzako wema wanapokosea ama wanapoghafilika na vile vile kuweza kuwasamehea watu wanapokukosea na vile vile kujiweka mbali na wajinga hizi ni miongoni mwa tabia nzuri anasema Allah subhanahu wa ta'ala khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin anaelezwa rasul alayhi salatu wasalam ashikamane na tabia tatu hizi muhimu anasema khudhil afwa unapokosewa basi shikamana na kusamehea wa'mur bil 'urf na vile vile uamrishe watu kutenda wema wa a'rid 'anil jahilin na ujiweke mbali kutokamana na wale ambao kwamba ni wajinga wale ambao kwamba naam sio wenye kutumia akili yao vizuri na alayhi salatu wasalam ametuhimiza kuweza kusifika na tabia nzuri na vile vile kushikamana nayo na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi ambayo kwamba inakuja amefungamanisha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kuwa na tabia nzuri inamaanisha tabia nzuri ni jambo ambalo kwamba ni kubwa sana ambayo kwamba Muislamu yeyote anafaa kushikamana nayo anasema alayhi salatu wasalam ak aktharu ma yudkhilu an-nas aljanna yani mambo ambayo kwamba inaingiza watu wengi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni taqwa Allah wa husnul khuluq ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kusifika na tabia nzuri rawahu at-Tirmidhi wal Hakim kule kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na tabia nzuri kunayo thawabu kubwa ambayo kwamba watu wanapata na vile vile kunayo athari kubwa zaidi ambayo kwamba mtu kama huyo ataiwacha baada ya kuondoka kwake ulimwenguni kisha anatueleza alayhi salatu wassalam kuhusiana na mwenye kusifika na tabia nzuri inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajata saim alqa'im yule yeyote ambaye kwamba atasifika na sifa ya tabia nzuri basi yafahamu kwamba anapata daraja ambayo kwamba mwenye kusimama usiku kucha kwa kuswali yani usiku mwingi anasimama kwa ajili ya kutekeleza ibada ya sala na vile vile anakuwa ni mwenye kutekeleza ibada ya saum mchana yani mwenye kuwa na tabia nzuri anakuwa sawa katika daraja na mwenye kuweza kusimama usiku kwa ajili ya kutekeleza ibada ya sala na vile vile kwa ajili ya kutekeleza ibada ya saumu mchana yani tabia nzuri inakusanya vitu hivi viwili ambavyo ni vigumu zaidi kwa wengi kuyatenda kutekeleza ibada ya usiku na kufunga mwenye kusifika na tabia nzuri atakuwa anahesabiwa sawa na yule mwenye akona daraja ya kusimama usiku na vile vile atakuwa na daraja ya kufunga mchana na vile vile tabia nzuri na sababu ya kukamilika imani ya mtu mtu akiwa na tabia nzuri inakuwa ni sababu ya imani yake kukamilika alivyoeleza alayhi salatu wasalam husnul khuluq alisema alisema alayhi salatu wasalam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa yule mu'min ambaye kwamba imani yake imekamilika ni yule ambaye kwamba tabia yake ni nzuri mu'min ambaye kwamba imani yake imekamilika ni yule ambaye kwamba tabia yake ni nzuri ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم anasema alayhi salatu wasalam yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampenda zaidi miongoni mwa watu ni yule ambaye kwamba anasaidia wenzake wa ahabbu al-a'mali ila Allah azza wa jalla thururun tudkhiluhu ala muslimin na matendo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda zaidi katika matendo ya mwanadamu ni mtu kumpatia furaha muislamu mwenzake au takshifuhu anhu kurba ama umuondolee dhiki yote ambayo kwamba yuko ndani yake au taqdi dainan ama umkidhie deni yake yani umlipie deni ukimlipia deni muislamu mwenzako hii ni katika vitendo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda au tatrudu anhu ju'an ama umlishe anapokuwa na njaa muislamu mwenzako hii vile vile ni katika amala ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anavipenda zaidi wala in amshi ma'a akhi almuslim fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fil masjid shahran alayhi salatu wasalam anasema lau muislamu mwenzangu akipata dhiki basi itakuwa bora kwangu mimi kuenda kumsaidia katika dhiki ile kuliko mimi kuweza kufanya i'tikaf katika msikiti mwezi mzima yani hii ni bora zaidi kwangu mimi kuenda kumsaidia yule muislamu kwa haja yake kuliko mimi nifanye i'tikaf katika msikiti mwezi mzima kwa hiyo miongoni mwa tabia ambazo kwamba ni nzuri ni kumwondolea muislamu mwenzako dhiki anapokuwa nayo kuweza kumlipia deni inapokuwa imemshinda vile vile kuweza kumuondolea njaa yani kumlisha anapokuwa na njaa na vile vile kuweza kumuingizia katika moyo wake furaha anapokuwa na uzuni hizi ni katika fadhila ya yule ambaye kwamba atasifika na sifa ya tabia nzuri na vile vile muislamu anaamrishwa kuweza kusifika na tabia hii ambayo kwamba ni ya kuzungumza maneno laini kwa wenzake na vile vile hii inakuwa ni sababu ya mizani yake kuwa nzito siku ya kiyama kupitia mali yake nzuri qala alayhi salatu wassalam wal kalimatu tayyibatu sadaqa na maneno mazuri inakuwa ni sadaqa vile vile na hizi vitu ndogo ndogo ambazo kwamba labda watu wanachukulia rahisi ndiyo inakuja kujaza mizani ya mtu siku ya kiyama na inaipatia uzito kwa hiyo kalima maneno mazuri kwa mwanzako hiyo ni sadaka maneno laini kwa mwenzako unahesabiwa ni kana kwamba umetoa sadaka wa hata tabassumu alladhi la yukallifu almuslim shay'an na vile vile kutabasamu ambayo kwamba haimkalifishi muislamu na chochote kile kutabasamu na mwenzako haiwezi kukalifisha ukateseka kwa kutabasamu na mwenzako bali ni jambo rahisi zaidi kwa kila mmoja wetu kwa hiyo yote ambaye kwamba atafanya neno hili la kutabasamu afahamu kwamba atapata uzra mkubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema alayhi salatu wassalam watabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." na kutabasamu kwako kwa sura ya mwanzako yani ukitabasamu na mwanzako fahamu kuwa umetoa sadaqa ili ni jambo ambalo kwamba wengi labda wanapuuzilia lakini ni sadaqa na ni miongoni mwa zile a'mal ambazo kwamba zitasababisha zile hasanati zako katika mizani iwe ni nzito zaidi na tabia nzuri ndiyo kitu ambacho kwamba itapatia uzito zaidi mizani ya Muislamu siku ya kiyama alivyosema alayhi salatu wassalam alivyosema alayhi assalatu wassalam tabia nzuri ni sababu ya mizani ya mtu katika mambo yake mema kuwa nzito siku ya kiyama kwa hivyo waumini tunafaa kufanya vitu vidogo vidogo kama hivi kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kesho vile vile miongoni mwa sifati za mtu ambaye kwamba ana tabia nzuri ni hizi alizotuelezea anasema in yakuna al-insan kathiru al-haya'i qalilu al-adha mtu ili asifike na tabia nzuri basi ni mja kama huyo awe ni mwingi wa haya awe akona haya zaidi qalilul adha awe ni mchache wa kuudhi waislamu wenzake kathiru salah awe ni mwenye kutaka kutengeneza sana saduqul lisan awe ni mwenye kusema ukweli qalilul kalam awe ni mwenye kusema maneno machache asiwe ni mwenye kuzungumza sana kathirul amal awe ni mwenye kutenda matendo mazuri kwa wingi qalilu zalal awe ni mwenye kuteleza kwa uchache asiwe ni mwenye kila saa anateleza hii inakuwa sio katika tabia nzuri lakini mwenye kuteleza kidogo kidogo huyu vile vile anasifika katika sifa ya waliokuwa na tabia njema barun wasula vile vile anafaa awe ni mwema na awe ni mwenye kuunganisha familia yake hii vile vile ni katika tabia njema kuunganisha undugu kuunganisha ufamilia na wewe mwenye kuwa mwema hii ni tabia nzuri awe ni mwenye heshima kwa nafsi yake na vile vile aheshimu na wenzake hii ni miongoni mwa sifa mwenye kuwa na tabia nzuri saburan au ni mwenye kusubiri sana inapomkuta chochote ambacho kwamba labda roho yake haikutegemea imkute awe ni mwenye kusifika na sifa ya subra na ndio alayhi salatu wasalam anatuelezea wengi katika wetu waislamu wa, wa wanakosa sifa hii ya subra tuangalie katika hadithi ilivyokuja alayhi salatu wasalam anasema laysa ash-shadidu bis-sur'ah inma ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mwenye kupigana mieleka ama mieleka mwenye nguvu mwenye kufanya haraka sio huyo ndio mwenye nguvu zaidi mwenye ikitokea tu shida ndogo tu baina yake na mwanzake asharusha ngumi Rasul anasema huyo ndio sio mwenye nguvu walakin ashadid alladhi yamliku nafsahu 'inda alghadab ni yule ambaye kwamba yani mwenye nguvu ni yule mwenye ambaye kwamba anapokuwa na ghadhabu anamiliki nafsi yake anazuia nafsi yake amekosewa na mtu wana ni dhaifu kumshinda walakin anamiliki nafsi yake kwa kutokumpiga yule mtu kwa hivyo mwenye kupiga mwenzake kwa haraka rasul anasema sio ndio mwenye nguvu sio ndio mwenye uwezo zaidi lakini mwenye uwezo zaidi ni yule akikosewa na rafiki yake basi huwa anazuia nafsi yake na kuimiliki nafsi yake na kuweza kuzuia nafsi yake kutokupigana kwa hiyo sabura mtu kusifika na sifa ya subra hii vile vile ni miongoni mwa tabia ambazo kwamba ni njema shakuran awe ni mwenye kushukuru sana awe ni mwenye kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia iwe ni ya khair ama ni ya shari anafaa kushukuru radian vile vile mwenye kuridhia huyo anakuwa ni mwenye kusifika na tabia njema haliman awe ni mpole rafiqan awe ni, ku, ni mwenye kuwa rafiki ya wenzake tayib afifan awe ni mwenye kutosheka kutosheka vile vile ni miongoni mwa tabia nzuri na waislamu wanafaa kusifika na sifa hizi shafiqan awe ni mwenye huruma la laanan asiwe ni mwenye kulaani wenzake kila wakati kila mtu akikosea njia ya Allah anamlaani akimkosea mwenyewe anamlaani asiwe ni mwenye kulaani sana wala sababan wala asiwe ni mwenye kutukana mwenye kutukana watu hana tabia nzuri walakin mwenye kuzuia kutukana watu anayo sifa ya tabia nzuri wala anamaman wala asiwe ni mwenye kuchukua maneno huku na kupeleka kule na kutoa kule na kuregesha huku hii ni sifa ambayo kwamba siyo sifa ya wenye tabia nzuri bali ni sifa ya waliokuwa na tabia mbovu na hao vile vile wako na hatari yao kule kaburini wanaudhu billah watakuwa wanaadhibiwa adhabu ya hiyo kazi ambayo kwamba walikuwa wanaifanya huku duniani kuchukua maneno huku kisha wanapeleka kule unachukua ya kule unaregesha huku hiyo siyo tabia nzuri wala mughtaban wala kusengenyana sio miongoni mwa tabia nzuri bali ni tabia mbovu wala ajulan mtu asisifike na sifa hii ya kuharakisha katika mambo yake yani Allah ndo amekadiria kila kitu mtu asiwe ni mwenye kuharakisha bali angoje yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria wala haqudan mtu mwenye tabia nzuri hawi na chuki baina yake na mwenzake asiwe mtu ambaye kwa anataka kusifika na tabia nzuri awe na chuki na wenzake wala bakhilan wala mwenye tabia nzuri asifiki na sifa hii ya ubakhili anayo ambayo Allah amemruzuku lakini ni mgumu hataki kabisa kusaidia wenzake hii siyo tabia ya mwenye sifa ya tabia nzuri bali ni tabia mbovu wala hasudan wala asiwe ni hasa, hasidi mwenye kuwa na tabia nzuri asifiki na sifa hii ya uhasidi wengine wakiona mwenzake ameneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala na neema ya aina yoyote ile basi anamhusudu kupita neema kama hiyo naam na kuna husda aina mbili kuna husda ambayo kwamba ni nzuri ambayo kwamba unatamani na wewe pia upate kama yule lakini kuna husda ambayo kwamba ni mbovu ni kutamani mwenzako vile vile aondokewe na ile neema ambayo Allah amemneemesha hiyo siyo tabia miongoni mwa tabia ya watu wazuri bali tabia nzuri ni unapokutana na wenzako wewe na bashasha katika uso wako na vile vile upende watu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na ukichukia usichukie mtu isipokuwa umchukie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ni miongoni mwa tabia ambazo kwamba ni kila muislamu anafaa kusifika nayo namwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد imetujilia dua ambazo kwamba endapo mtu anaona labda yeye hana sifa ya tabia nzuri na anataka Allah subhanahu wa ta'ala amsaidie kunazo dua ambazo kwamba zimekuja nyingi lakini kwa sababu ya wakati tutachagua mbili tu ya kwanza روى أحمد في المسند من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يعني عليه الصلاة والسلام alikuwa mara nyingi anapenda akiomba dua kama hii na ni kwa ajili ya kumwomba Allah amjalie awe miongoni mwa wenye tabia nzuri alikuwa akimwomba Allah Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi hii ni miongoni mwa dua ambazo kwamba rasul alayhi salatu wasalam alikuwa anamuomba Allah yani ewe Mola wangu kama ulivyonifanya mzuri katika maumbile wangu maumbile yangu basi na kuomba vile vile unifanya niwe mzuri katika tabia yangu hii ni dua ambayo kwamba kila mmoja wetu anafaa kuhifadhi na kumomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara ili aweze kuingia miongoni mwa wale ambao wanasifika na sifa ya tabia njema wa fi ya abi daud من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق na miongoni mwa dua ambazo kwamba Rasul alayhi salatu wasalam alikuwa naomba Allah amsaidie ni hii ewe Mola wangu hakika bila shaka mimi nakuomba unikinge kutokamana na kupinda kutokamana na njia ambayo kwamba umenielekeza unielekeze katika njia nzuri uniepushe na kupinda katika njia ambayo kwamba ni sahihi nifaq na unikinge kutokamana na nifaq wasuu ila akhlaq na vile vile unikinge nisiwe ni mwenye kusifika na tabia mbovu na mifano ya dua kama hizi tunafaa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wenye kusifika na tabia nzuri na turuzuku sabr hasa hasa kwa watoto wetu ambao kwamba tuko nao ndani ya nyumba Tukimalizia nukta ya mwisho kabisa ambayo ni kila mmoja wetu anafaa kufahamu na kuifanyia kazi. Kunayo tabia nzuri ambayo kwamba unafanya baina yako na waja wenzako na vile vile kunayo tabia nzuri ambayo kwamba inampasa kila mmoja wetu kuelewa ni tabia yako baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala ama husnul khuluq ma Allah ama mja kufanya tabia nzuri baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa ridha bihukmihi shar'an wa qadra nayo ni kuridhia kwa kile kitu chochote ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelikadiria na vile vile uridhie chochote ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia ufuate katika sheria zake na vile vile uipokee katika moyo mkunjufu isiwe umeipokea lakini shingo upande chochote ambacho kwamba Allah amekukadiria ima labda amechukua chochote kizuri ambacho kwamba ulikuwa unakipenda kutoka kwako ama ameleta sheria miongoni mwa sheria zake basi ni jukumu lako wewe kuichukua kwa moyo mkunjufu na kutokuchukia kwa mfano mtu anachukia kuswali sema Allah ameleta sheria hii lakini ni ngumu kwangu mimi inakuwa ni kukosa adabu na Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah anapomkadiria mwanadamu chochote kile ambacho kwamba roho yake haipendi basi ni juu yake yeye aridhie na hiyo ndiyo miongoni mwa sifa za watu wazuri na vile vile ni tabia nzuri miongoni mwa tabia ya watu wazuri na unafaa kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala nimeridhia na chochote ambacho kwamba umenikadiria kadiria ima ni katika qadari ya kawaida ama katika sheria ambayo kwamba umeniletea na vile vile kunayo husnul khuluq ma'al khalq husnul khuluq ma'al khalq ni tabia njema baina yako na baina ya waja wenzako nayo maulama wametuelezea ya kwanza ni kaful adha wa badhlun nada wa talaqul wajh wanaifasiri kaful adha bi alla yu'dhi nasa la bilisanihi wala bijawarihi kaful adha ni kuzuia maudhi yani wewe uzuie maudhi ambayo kwamba yako kwako usimuudhi mwanzako nayo ni kutokuwaudhi watu kupitia ulimi wako ama kupitia viungo vyako ima kwa kumtukana ama kwa kumvunjia heshima yako yake ama kwa kumpiga na mfano wa hiyo wabadhlu nada yani alata na vile vile Allah akikuruzuku unafaa kutoa kwa ajili ya kuwasaidia watu kupitia mali yako kupitia elimu yako ambayo kwamba Allah amekuruzuku hii ni miongoni mwa tabia nzuri baina yako na baina ya wenzako Allah amekuruzuku mali wagawanyie wale ambao kwa wanahitaji Allah amekuruzuku elimu wafahamishe wakumbushe wale ambao kwamba Allah kuwajalia hii ni miongoni mwa tabia nzuri baina yako na wenzako na talaqatul wajh anasema talaqatul wajh bi an la yulaqi an-nas wajhin muntaliq yani bi an la bi an yulaqi an-nas biwajhin muntaliq ni mtu anapokutana na wenzake basi akikutana na wenzake aweze kutabasamu na wenzake isiwe umekutana na mwenzako lakini umemkunjia uso umekuwa na hasira haifahamiki hasira hiyo imetokea wapi tabia ya watu wazuri wanapokutana na wenzao basi huwa wanatabasamu na wenzao na vile vile isiwe unawaangalia wenzako na jicho la madharau hiyo sio miongoni mwa tabia njema baina yako na wenzako na kunazo nyingi ambazo kwamba tumeelezewa kwa sababu ya wakati tutamalizia hizi mbili kitmanul asrar kuficha siri ambayo mwanzo mwenzako amekueleza unafaa kuficha siri ambayo kwamba mwenzako amekueleza wal amana na kukua mwaminifu Allah anatuelekeza na anatupatia himizio katika hili ukiaminiwa na mwenzako basi umfanyie usimfanyie khiana miongoni mwa tabia njema ni hizi ambazo kwamba tumebatikiwa kwa sababu ya wakati tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao kama wanasikia khairi na kuyafuata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar qumu ila salatikum